Wala nang dapat pag-usapan pa Wala nang dapat pang ayusin pa Wala nang meron sa ating dalawa Tama ng pinakita mo sa akin Kailangan ng tapusin at linisin ang mali At ayusin ang nakaraan ng tayo magkasama Northside Assassin Record kailangan na tapusin Limutin na ang lahat ng wala na mahirapan sa huli Gisingin na ang sarili sa bangungot ng kahapon At bumangon na itama na ang ginawang mali Na tinalawa sa pag-aakala na tama Ang magandang ipatama na tadana Tinapos ko na ang lahat na pagluha Pati lahat ng kalukutan dahil wala na solusyon pa, pa. Inos ko na ang lahat ng ating hindi magandang Binuo na pagsasama kaysa sama pa sa pa At ubabot sa butong di ba nakilalanin Bilang kabiyak mo na ang lalaking princess Sa aking tinuturing kahit napakasakit na Hindi mo yun nakikita pero para sa akin ayos lang Hanggang isugal ang lahat maging masaya ka lang Ililihim ko na lang ang lahat ng sakit Makita mo lang na hindi ako iyo Noong mga panahong magkasama tayo lumalabas sa relasyon na akala tatagal Nalinawan lang ako noong mga panahong paulit-ulit mo na akong tinatali sa sakal Ako pa naman ay kilala ko na talaga ang totoo mo na kuningunit Nagkamali ako, hindi pala tama ang inakala ko na tunay Kung alam ko lang na ganito, hindi na lang sana nagpaalon pa sa kapalaran na tuloy na nagpatangay Di na lang sana nagpaagos papalayo para hindi na lang natuto sa tada na makisabay Mas ah, pagkita pa, hindi na malaman na ba Talagang dapat na gagawin pa ang nakaraan na dapat pa na Sabihin na mahal kita Wala na yung halaga para sa tadalawa Dahil kapalaran na sa tinagdikta Wala na magagawa pa Kundi tanggapin na lang ang nakasaad Sa tada na pikit matang sasaluhin Na magpasakit na ipapatama sa akin Handa nang humarap sa katotohanan Ng katulad ko nalunod sa pagmamahal Di natakot sumugal, di inisip na darating ito sa punto Na kailangang ilugar ang sarili ko para maitama ang mga mali na ginawa Ano ba ang ginawa ko na mali? Ang mahalin ka at hangarin pa na pagtibayin pa Ang relasyon na inakala na matatag Ngunit sa isang iglap nila na lang matitibag lang ng basta Ang lahat ng yon sa isang bagsak na larawan sa kahapon Na hindi na dapat balikan pa ang busurang itinapon Na naging sanhi ng mga dahilan mo sa paglubog Kaya na na diba? ba? Talagang dapat na gagawin ba? Baka lang ang pa ang nakaraan na dapat bang halongkatin Northside Assassin Records.